Adan, eskolegia baiak behiru haute muetan eh, autagaiak presentatuko dituela eh, erabaki da, biltzak nagusian. Eh, bon, alde batetik biztanena segitzeko afirmatzen uh, Ipar eskolegia bai uh, egiazko uh, alternatiba bat dela uh, ezkerrean, proiektu gauzagarri eta kredible batekin. Eta bestalde batetik ere, haute eskunde horiek bereziak bereziak dira, eh? alde batetik eh, tokiko gaiak aipatzeko aukera emaiten dute, baina eh, kontestu globalago batzean kokatzen dira, eta guk ikusten dugu badugula eh, bi atal horietan zer, zer ekarri. Ba, Euskal Herriaren dako proiektu sinesgarri bat badugu eh, abertzalek, eta tematika globalen inguruan ere ikusten ginoen, bat ginoela responsabilitate handia, Gaurko giroan, seguritate, uh, beldur, giro, uh, zorroztasun neurien giro hortan ere ezkerreko proiektu baten eh, afirmatzeko. Uh, hainbat neurri eta orientazio politiko hartu dira, bilzar nagusian, kondutan hartuz, uh, eta hori da eskolegia baiak iten duena irakurketa, be, panorama politikoz eta fase politikoz ahontu aldatzen girela uh, eh, egielkargo bakajaren sojerarekin eta godan horrek uh, eh, galditen dauku bon, guri abertzalek, beste indar politiko guztiak ere uh, eh, begirada begi batekin segitea eta, eta zentzu horretan guk ambizioarekin pisatu nahi ginukelako uh, panorama politiko behi hortan, ba, hainbat neuhi Artu ditugu, uh, abertzaleak eskolegia baien baitan saretzeari buruz adibidez, uh, bestalde be, abertzale mugimenduaren uh, jardunaldi batzuen uh, antolatzea ere dabaki dugu, ementik eta urte bat bahne, preseski behiz ere proiektu um, politikoaren eguneratzeko, eta hainbat neuhi ere bahne, gure bahne bilmoldeari uh, begira hartu ditugu.